і ми дізнаємось куди, або він чекає на когось, і ми теж дізнаємось на кого. Сюрло знов випив келих білого вина. Після однієї цигарки запалив нову. Наше заняття ставало сміховинним. Вся ця організація, мережа денного і нічного спостереження. Для чого воно все? Ну, сидить собі чоловік у плащі на терасі кафе, сидить та й годі. Мені довелося зробити над собою зусилля, щоб пригадати, що Сюрло справді підозрілий тип, що він збрехав, даючи свідчення. Можливо, вбивці зараз сидить десь поблизу, можливо, ось ось теж зайде до цього кафе із заскленою терасою. Перед очима у мене знову постала фотографія П'єра Маргла, його фанатичне обличчя. нічого не трапилось. Сюрло вийшов із кафе за чверть до дванадцяти і попрямував у бік метро. Ми йшли віддалік. Біля метро нас випередив наш продавець газет. Зараз повернусь. Кинув він Бартвіксові. Нам довелося чекати не більше трьох хвилин. Продавець газет повернувся. Поїхав у напрямку Шарантона. Анрі його не випустить. Після Анрі буде Робер. П'єр Бартікс сказав мені, ходімо до вашої машини. Я нічого не розумів. Мав відчуття цілковитого провалу. Мій детектив сказав, куди їхати до станції метро Шарантонеколь. Немає потреби поспішати. Ми повинні там бути не раніше, як у півдні. Я поїхав бульваром Генріха IV, потім набережними. Їхали ми, не поспішаючи, ніби прогулюючись лісом. До станції метро під'їхали о 12.10. Як тільки Бертрікс опустив шибку, до нас підійшов чоловік з він сів на автобус о 12 годині, сповістив він. Андре поїхав з ним. Мені можна піти пообідати? Звичайно, дозволив Батикс. Повертайтесь о пів на третю. Завдання те саме. Чоловік торкнувся капелюха і від'їхав. Бартікс підняв шибку. Ну що? Починаєте розуміти? спитав він мене. А нічогісінько. Ну, гаразд, дубиною. Треба визнати очевидне. Все відбувається на самому Тополевому острові. Ян Маргла, здається, ховається набагато ближче, ніж ми гадаємо. Їдьмо. Ну ось. Ота пружина, яку я чимдуж намагався зламати, невблаганно закручувалася навколо людини, яку я зараз хотів би вважати безневинною. Ми з П'єром Бертіксом обідали у невибагливому шинку в тілі до. Нам подавала Лідія. І саме про Лідію мені говорив Бертрікс. Ніби невтомний павук, він розіп'яв павутину своїх умовисновків і принишк посередині. Чого йому тепер було чекати, як неслушної нагоди, щоб кинутися на здобич? Я розумів, що епізод із сюрло нічне і вранішнє стеження були тільки другорядною операцією, схожою на подолання невеличких вогневих точок ворога перед вирішальною атакою на нього. Я спробував сам зробити перші постріли. А чому вони сказали мені про неї? А тут я мав вам казати. П'єр Бертікс дивився на відео. Погляд його аж ніяк не нагадував погляд бобія, розпусника або хтивої тварини, яким більшість завсідників в тілі до